Անահիտ Միրզյանի զրուցակիցն է առաջին կուրսի ուսանողուհի Մարիաննա Զաքարյանը, ում կարծիքով գիտելիքներ ստանալն ու հասարակական ակտիվ կենսադիրքտեր ուսանող լինելը գուցե ոչ այնքան հեշտ, սակայն հնարավոր համադրություն է։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հրաժամը կամ փոփային գորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ուշուի Ֆեդերացիայի հիմնադիր Լիբանանահայ Հարութ Ադամյանը առաջին անգամ 1997 թվականին 1 տարով գործ ուղվելով Արցախ չեր էլ մտածում, որ կմնա այստեղ ընդմիշտ։ Հարութ Ադամյանն է պատմում Արցախ գալու որոշման մասին։ 95-ին Սևկոդի երրորդ տանը էի։ Սևկոդից Լիբանան ավարտացեմ, հայ Սևկոդիների ակադեմիայից ներս, երկը Չինաստան գնացի մասնակցացա։ 97-ին հրավեր ուղարկեցին Արցախից մեր ակադեմիային, որ Մարտավեսի մարջիչի գալիք ունեն Ղարաբաղում։ Ես մեն ցանկություն ունեմ, որ այդ իմ գիտելիքներս, իմ դիպլոմներս կամ բադվոկերերս, մեդալներս իմաստ չունի, եթե ոչ, ասենք հայրենիքից միջի ծառայ այդ բոլորը, այդ բոլորին ունեցած գիտելիքներս, որ ես տասնյակ տարիներ մարզված եմ։ Համբես որ հենց որ տարիտ եղավ, մանավանդ Արցախի համար էլ տարիտը, ես ամեն ինչ թողեցի այնտեղ, գործը սփանաս եւ եկա, մեկ տարվա համար եկա, որ ես իմ որպես հայ իմբարգես գադարին հայ ժողովրդի հանդեպ եւ այդ մեկ տարին եղավ 2, 3 եւ ինչեւ այսօր այստեղ եմ, որտեղ գավեցա հողին հետ, ճուրին հետ, ժողովրդի հետ եւ դեսա ինչքան կարեւոր է աշխատանքը Արցախում։ Մանավանդ սահմանային քյուղերու մեջ այդ երեխեքը որ սահմանային քյուղեր բահում են, անպայման պետք է այս մարզա ծևով զբաղվեն։ Զրուցակիցս պատմում է, որ 1990-ականների վերջին առաջին սաների հետ պարապում էին Ստեփանագերտի մի փոքրիկ դահլիճում։ 2000-ականներին արդեն ուշույի խմբակներ կային հանրապետության 25 գյուղերում։ 97-ին որ եկա սպորտ նախարարությունի կողմից մեզ փոքր դահլիճ տվեցին Ստեփանագերդում։ Սկսանք Ստեփանագերդում, հետո գամած գամած առաջատներ եղավ գյուղերից եւ այդպեսով մենք միջև 25 գյուղ ես կարողացա մարզել մինչև 3500 աշակերտ ունեցա, մինչև 2006։ 2006-ին արդեն ես ունեի մոտ 7 սև կոդի մարզիչներ, հանձնեցի աս ֆեդերացիայի աշխատանքը մարզիչներին 2006-ին եւ մեկնեցա Լիբանան ժամանակավոր։ Հիմա նորից այստեղ եմ ընտանիքով, 3 երեխա ունեմ, աղջիկ եւ 2 դղա։ Նորից եկա հաստատվեցա Արցախում եւ եւ մեծ հաջողություններ մենք ունեցանք աս դարիներու ընթացքում, այսին Եվրոպայի շամպիոն ունեցանք, աշխարհի շամպիոններ ունեցանք։ Արդեն այսօր մեր մարզիչները գործում են սպորտի նախարարության խաղաղության մեջ որպես մարզիչ Ներկադրությամբ ուշուի պարամուկներ են կազմակերպվում Ստեփանակերտում, Մարտունիում եւ մի քանի գյուղերում։ Հարութ Ադամյանը վստահեցնում է, որ իրենք բավարար մարզիչներ ունեն ավելի շատ գյուղերում խմբակներ բացելու։ Միակ խնդիրը բավարար միջոցների պակասն է։ Մոտ 250 աշակերտ կա Ստեփանագերդում, Մարդունիում եւ մոտակա գյուղերում։ Բայց մինչեւ Մարդունին, մինչեւ 2006-ը 25 գյուղեր ես մարզում էի Մարդունի շրջանը, Մարդագետի շրջանը, Ստեփանագերդ, Շուշի, Շուշքենտ, Կարինդակ։ Հիմա նորից է ստացվում, բայց ֆինանսական հարց է, որտեղ մենք անվճար ենք մարզում, այսինքն ես այդ ժամանակ որ եկա, ինչ կարողություններ ունեի, ամբողջ ես դրամատրեցի եւ նաեւ Կարոկեբաբչյանը ինքը հովանավոր մեր այս աշխատանքը։ Մեր նպատակը Արցախի բոլոր գյուղերը մարիչները կան, ֆինանսականի հարց է միան, թե ոչ մենք կարողանանք ամեն գյուղերը հասնել, մարզել երեխաներուն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ուշուի ֆեդերացիայի մարզիկները այս տարիների ընթացքում դարձել են աշխարհի ու Եվրոպայի չեմպիոններ։ Այսօր էլ մարզիկները պատրաստվում են առաջիկա մրցումներին։ Ունենք Կավաթի բացառաշություն այս ամսվա վերջը։ Եվ աշխարհ արդեն գնացին Եվրոպա դե հրավեր եկավ։ Հրավերները որ գալիս են, Հայաստանին է գալիս հրավերը, Հայաստանի ֆեդերացիան մեզ հրավիրում է եւ այդպես նախարարությունը հովանավորում է։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ որ այստեղ կանգնած եմ քո արջև ու ձերքն եմ իմ parzel քեզ ես սիրտ եմ իմ բացել երկու սրտեր երկու վառոքի երկու էջեր մեծ կյանքի երկու ուղի դարձել են մեկ սպիտակ թղթին երկու նոր հետ ինչպես երկու տուն մեկ երկի Թող միշտ լինես դու իմ կողքին Ասա ու մեր պետք այդ անիմա չարփորձությունը մեր կյանքում որ ճիշտ իմանայի հասկանայի սիրո արժեքը սրտերում հիմա հատվել են տես երկու ճանապարհներ ես ձերքն եմ իմ parzel քեզ ես իր թող միշտ լինես դու իմ կողք ու սրտեր երկու վարոքի երկու էջեր մի մեծ կյանքի երկու ուղի դարձել են մեկ սպիտակ թղթի երկու նոր հետ ինչպես երկու տուն մեկ երկի թող միշտ լինես Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել երկուշաբթից ուրբաթ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Անահիտ Միրզոյանի զրուցակիցն է առաջին կուրսի ուսանողուհի Մարիաննա Զաքարյանը, ում կարծիքով գիտելիքներ ստանալն ու հասարակական ակտիվ կենսադիրքի տեր ուսանող լինելը գուցե ոչ այնքան հեշտ, սակայն հնարավոր համադրություն է։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Նախաձեռնող հայրենասեր ակտիվ երիտասարդությունը ցանկացած երկրի ու հասարակության ապագան է։ Երիտասարդներն են պատերազմի ժամանակ նետվում մարտի դաշտ, խաղաղ պայմաններում կառուցում ու շենացնում։ Երիտասարդության ամենաակտիվ մասը ուսանողությունն է, ապագա հմուտ մասնագետներ, ովքեր իրենց ստացած գիտելիքները իսպաս կդնեն հայրենիքի բարգավաճմանը։ Օրվա զրուցակիցս առաջին կուրսեցի Մարիաննա Զաքարյանն է։ Նրա խորին համոզմամբ գիտելիք ստանալու հետ մեկտեղ կարևոր է նաև ուսանողների հասարակական ակտիվությունը, ինչին միտված միջոցառումներ բարբերաբար կազմակերպվում են։ Մարիաննան նաև մանկավարժություն եւ սպորտ ֆակուլտետի ուսխորհրդի փոխնախագահն է։ Նա համարում է, որ գիտելիքներ ստանալն ու հասարակական ակտիվ կենսադիրքի դեր ուսանող լինելը գուցե ոչ այնքան հեշտ, սակայն հնարավոր համադրություն է։ ուրախ եմ քեզ ողջունել Կարծիքի տաղավարում արդեն ուսանողի կարգավիճակով եւ իհարկե հետաքրքիր է ինչպիսին է քո ուսանողական առօրյան, արդյոք պատկերացումները դպրոցական տարիների եւ այժմյան ուսանողական կյանքի համապատասխանում են։ Նախ շնորհակալություն կրկին անգամ ձեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես այժմ սովորում եմ Արցախի Պետական Համալսարանի Մանկավարժություն եւ Սպորտ ֆակուլտետի նախնական զինվորական պատրաստության եւ ֆիզկուլտուրայի առաջին կուրսում։ Ճիշտն ասած, ինչպես մտածում էի դպրոցական տարիներին, իմ պատկերացումները միանգամայն համապատասխանում էին այժմյան իմ առօրյային։ Համասարանական կյանքը շատ հետաքրքիր է, թե հասարակական ակտիվությունը, թե գիտելիքների ձեռքբերման process-ը, բայց իմ կարծիքով յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատություն իր դերն ունի, այսինքն չի կարելի դպրոցում սովորելու ժամանակ միանգամից ցանկանալ անցնել ուսանողական կյանքի, քանի որ ուսանողական կյանքը այնքան էլ հեշտ չէ, ինչպես աշակերտները պատկերացնում են։ Ուսանողական կյանք կյանքը ունի նաև իր դժվարին կողմերը, բայց եթե նպատակասլաց ես լինում, իմ կարծիքով բոլոր խոչընդոտները կարողանում ես հաղթահարել։ Նոր շրջապատ, նոր մարդիկ, ավելի մեծ պատասխանատվություն երևի, որ արդեն ուսանող է կյանքի հաջորդ этаպն է արդեն։ Ինչ զգացողություններ է ունենում մարդը, ասենք, երբ դպրոցական նստարանից ուսանողական նստարան ու գլոբալ փոփոխություն է, այսպես ասենք։ Զգացողությունները տարբեր են։ Դպրոցական նստարանից միանգամից անցնել լսարանների մի քիչ դժվար է։ Դպրոցում մեզ համարում էին որպես երեխա, իսկ հիմա արդեն հասուն անց, մեզ վերաբերվում են ինչպես հասուն 150 մարդու դպրոցում ցանկացած որոշման կայացման համար մեզ առաջնորդում էին մեր ուսուցիչները, իսկ հիմա համասարանում մենք պետք է ինքնուրույն մեր որոշումները կայացնենք։ Դա մի քիչ դժվար է արդեն մեզ համար, պատասխանատու գործ է, դա անձի ձևավորման համար եւս մեկ cool է։ Մարենա հասարակական ակտիվության մասին նշեցիր, ինչ ես անում բացի դաս սովորելուց, ինչպիսին է հասարակական ակտիվությունը, չէ՞ որ երիտասարդությունը հասարակության շարժիչ ուժն է, մասնավորապես ուսանողությունը։ Ասում են, որ երիտասարդության ամենաակտիվ մասն է ուսանողությունն է։ Ինչպիսին է ուսանողի հասարակական կյանքը։ Ուսանողի հասարակական կյանքը շատ հետաքրքիր է։ Միայն պետք է կարողանալ մասնակցել բոլոր միջոցառումների, տարիներին հասարակական ակտիվությունը իր մեջ ներառում է թե տարբեր միջոցառումներ, թե արշավների տեսքով միջոցառումներ, որի շնորհիվ մենք համագործակցում ենք եւ տարբեր բուհերի ուսանողների հետ, եւ տարբեր նախարարությունների հետ, որի շնորհիվ ամրապնդվում է ուսանող հասարակություն կապը։ Ինչպես նաեւ ծանոթություններ, այո, նոր ծանոթություններ, նոր ընկերներ, նաեւ հայրենաճանաչողություն է սերմանում մեր մեջ, մենք կարողանում ենք ծանոթանալ երկրի տարբեր գեղատեսիլ վայրերին, լինում ենք տարբեր շրջաններում, համայնքներում։ Քանի որ դու սպորտին մոտ մարդ ես եւ դեռ աշակերտ տարիներին սիրում էի արշավներ տարբեր, քեզ համար որպես մարզիկ այն ժամանակ, հիմա էլ ֆակուլտետը իհարկե առնչվում է, որպես կոփված մարդու քեզ համար հեշտ էր տարբեր արշավների գնալ, ոդկով երկար տեղ քայլել, Արդյոք բոլորն են պատրաստ գոնե ձեր ֆակուլտետի, ասենք։ Ճիշտն ասած, այն մարդիկ, ովքեր ցանկություն են հայտնում մասնակցելու այդ արշավներին, կոփված մարդիկ են, նրանք նույնպես զբաղվում են եւ սպորտով, եւ մասնակցում են տարբեր զբոսաշրջական ակումբների եւ իհարկե կարողանում են հաղթահարել դժվարությունները։ Բայց նաեւ կա այդ հարցի մյուս կողմը, որ այսպես ասած ոչ պատրաստ կամ ոչ այդ արշավի չգնացած, չփորձած մարդկանց էլ ներառեք։ Իհարկե, որ เป զի հայրենիք ճանաչ ճանաչողների թիվը ավելանա, չէ՞ որ լինում եք այնպիսի վայրերում, որտեղ գուցե մասնակիցներից շատերը երբևէ չեն էլ եղել։ Այո, մեզ հետ ոչ միայն կոփված մարդիկ են գալիս արշավների եւ միջոցառումների, այլ նաեւ այնպիսի մարդիկ, ովքեր չեն մասնակցել արշավների, փոխարենը զբաղվել են միայն իրենց ուսմամբ, բայց նրանց նույնպես մենք օգնելով տանում ենք մեր հետևից եւ նրանք աստիճանաբար սկսում են սովորել, սիրել եւ մասնակցել։ Արդեն հաջորդ անգամ կամովի են գալիս։ Այո։ Հեշտ يشتهى ما تغل գիտելիք ստանալն ու հասարակական ակտիվությունը։ Այդքան էլ հեշտ չէ համատեղելը եւ հասարակական ակտիվությունը եւ գիտելիքների ձեռքբերումը, բայց դա այժմ պարտադիր է, քանի որ բարձր գնահատականներ ստանալու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն գիտելիքները, այլև ակտիվությունը։ Այժմ համասարանում այդպիսի կանոն կա, որ պետք է պարտադիր հասարակական ակտիվություն նույնպես ցուցաբերել, որ เป զի սովորես անվճար համակարգում։ Շնորհակալություն Մարիանա հետաքրքիր զրույցի համար։ Կարծում եմ այդ լավատեսությամբ ու ակտիվությամբ դու կշարունակես լինել եւ ակտիվ ուսանող եւ գիտելիքներ կշարունակես ստանալ ու կդառնաս լավ մասնագետ եւ ակնկալում ենք որ քեզ նման ուսանողներին ինչ որ բարի խորհուրդ մաղթանք Պաս։ Շնորհակալություն։ Ցանկանում եմ բոլոր ուսանողներին ուսանողական կյանքը վայելել իր բոլոր գույներով, միաժամանակ չմոռանալով իրենց համասարան հաճախելու հիմնական նպատակը, այսինքն գիտելիքների ձեռբերումը, բայց պետք է նաև դրա հետ համատեղել հասարակական ակտիվությունը։ Առիթից օգտվելով ցանկանում եմ ձեզ բուրըն աշխատանք, անխափան եթերներ եւ իհարկե մնացեք այդպիսի յուրահատուկ եւ հետաքրքիր ինչպիսին որ կաք։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ դուք շարունակեք հետևել մեր եթերներին եւ դեռ հետաքրքիր հանդիպումներ կունենանք։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնենք հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում կարծիք հաղորդաշարն օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Իվան Լազարևը, հայազգի գեներալ, ռուսաստանցի զորահարամանատար թուրք-ռուսական պատերազմի հերոս։ Հմայակ Նազարեթյանը, խորթային կուսակցական գործիչ, Հովանես Եղազարովը, հայ կոմպոզիտոր, Էուգեն Վիգները, հունգար-ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Սոտիրո Հոնդան, ճապոնացի արդյունաբերող, Ստենլի Քոենը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Կոտե Մախարաձեն, վրացի դերասան, Ալեքսեյ Ղամբարյանը, ռուսաստանցի կինոօպերատոր, Գրենադա Մնացականովան, ռուսաստանցի երգչու եւ երաժշտական մանկավարժ, Ալեքսանդր Ռուլև Խաչատրյանը, ռուսաստանցի դրամատուրգ, արձակագիր, բանաստեղծ, թարգմանիչ, Մարտին Սկորսեզեն, ամերիկացի ռեժիսոր, Դենի Դևիտոն, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր տեսվում պատուհանի Այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում հատիկ հատիկ Գլորվում են ու հոսում են ապակոց թափվում են ցած Այս խոսքերը որ լսում են իմ երկի մեջ ուշացած Ում է պետք խոստովանան կտ ապսոսանքը տուշացած Սերը քո մի հանելու կեր ու գախտնի կեր չբացված Տակուցե աշնան կատակներ տերևներն էին դեղնա Ծառուն դուր արտասում էր մի աղջիկ մենակ կանգնա Մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կարկանի Եվ անցյալ ամեն անգամ աշնան հետ կայցերի Ու պատոհանիդ լուր կարտասվի պատուհանիդ լուր կարտասվի Մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կրկանվի Եվ անցյալ ամեն անգամ աշնան հետ կայցերի Ու պատուհանիդ լուր կարտասվի Ու պատուհանիդ լուր կարտասվի Ես հիմա նոր հասկանում եմ, անցածը ետ չես բերի Այս ամենահատուցումն էին գործածին մեղքերի Այն աղջիկը եւ աշունը բախտների որ գործերի Դա ջահել իմ խնդությունն էր որ երբեք ինչ չեն ների Ես գիտեմ երջանկությունը մի անգամ է այցելում Իսկ հետո էր հեռանում է, այդ հետո սնեիր թողնում։ Ու հետո ամբողջ կյանքում մեր մենք նրան ենք որոնում այն հասցեն որ նա թոնում է երբեք ոչ ոք չի գտնում մեր սիրո աշունը էլ երբեք չի կրկանի եւ անցյալն ամեն անգամ աշնան հետ կայցելի ու պատուհանի լուր կարդասվի պատուհանիտ լուր կարտասվի աշունը էլ երբեք չի կրկնվի Եվ անցյալն ամեն անգամ աշնան հետ կայցելի Օ պատուհանիդ լոր կարդասվի Օ պատուհանիդ լոր կարդասվի Բարեկամներ կարծիք հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 17-ի թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։